Die Openbaring hoofstuk 4 Hierna het ek Johannes in die hemel 'n deur gesien wat oopgemaak is en die stem soos die geluid van 'n trompet wat ek die eerste keer met my hoor praat het het gesê Kom op hierheen en ek sal vir jou wys wat hierna moet gebeur Onmiddellik is ek deur die gees meegevoer Ek het gesien daar staan 'n troon in die hemel en op die troon sit daar iemand Sy voorkoms was soos opaal en karnieul. Om die troon was daar 'n reënboog met die glans van smarag. Reg rondom die troon was daar 24 ander trone en op die trone het daar 24 ouderlinge gesit. Hulle het wit klere aangetree en op hulle koppe was daar goue krones. Daar het weerligstrale, dreunings en donderslae van die troon af gekom vlak voor die troon het sewe vakkels helder gebrand. Dit is die sewe geeste van God. Voor die troon was dit soos 'n spieelgladde see, helder soos kristal. Naby rondom die troon was daar vier lewende wesens, vol oë van voor en van agter. Die eerste lewende wese het soos 'n leeu gelyk en die tweede soos 'n bul die derde het 'n gesig soos die van 'n mens gehad en die vierde het gelyk soos 'n arend wat vlieg. Elkeen van die vier lewende wesens het 6 vlerke gehad wat aan die bokant en aan die onderkant vol oë was. Hulle het dag en nag sonder om te rus gesê: Heilig, heilig, heilig is die Here God, die Almagtige. Hy wat was en wat is en wat kom elke keer wanneer die lewende wesens heerlikheid, eer en dank toebring aan hom wat op die troon sit, wat tot in alle ewigheid lewe, kniel die 24 ouderlinge voor hom wat op die troon sit en aanbid hom wat tot in alle ewigheid lewe. Hulle sit dan hulle krones voor die troon neer en sê: Here ons God, U is waardig om die heerlikheid en die eer en die mag te ontvang, omdat U alles geskep het deur u wil het alles ontstaan en is dit geskep.